أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ولبس ولبس كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة الله وبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاجا أزيش الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وvi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarik wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, večeras ću s obzirom da vidim da poglavlja koja dolaze, da su prigodna za večerašnji ders. Večeras ćemo nastaviti sa tumačenjem Kitabu Tauhida, odnosno poglavlja do koji smo došli. Poglavlje koje smo prethodno tumačili je bilo poglavlje Babu Mađa Eferrija. Poglavlje šta je došlo o Rijau. A rekli smo da je rija ili sličan tome izraz summa'a. U arabskom jesku znači da čovjek čini djela kako bi da drugi vidjeli ili kako bi drugi čuli za to njegovo djelo. I kako bi sad tim dobio njihovo dobio njihovu hvalu i pohvalu i zadovoljstvo. I rekao sam još prije da pisac nakon što je završio sa govorom o sihiru da je počeo da govori o stvarima koje podrazumijeva šahadat la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Pa je govorio Allahu i tabaraki wa ta'ala ljubavi, od ljubavi prema Allahu. Zatim je govorio o strahu i radi. Zatim je govorio o Allahu i tabaraki wa ta'ala spletke, odnosno od sigurnosti od Allahu i tabaraki wa ta'ala spletke. Pa je posle toga počeo da govori o iskrenosti. Pa je posle toga počeo da govori o dvijema stvarima koje su uslov za primanje dobrog djela ili za primanje djela. A vi znate Allah vam dao svako dobro da je od uslova da djelo bude primljeno, da je prvi uslov da ono bude iskreno i da bude urađeno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. A drugo, drugi uslov jeste da bude u skladu sa šerijatom. Da bude onako kako je to Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam propisu. Jer sve ono što biva učinjeno, koliko god bilo iskreno, ako nije u skladu s onim što je propisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to dijelo je odbačeno, odnosno neprihvaćeno. I zato kaže Allahu Resul sallallahu alaihi wa sallam, ma ahdatha fi amrina hada ma lejsa minhu fa huwa Ko unese u našu vjeru ono što nije od nje, to je odbačeno. Pa je zato pisac prvo počeo da govori o rijau, A rija je, kao što sam vam rekao, da činiš određeno djelo kako bi te ljudi vidjeli. Ili kako bi ljudi čuli za to djelo koje si učinio. Pa za to djelo koje čovjek radi, ono mora da bude samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, tvoj namaz mora da bude samo radi Allaha tabaraka wa ta'ala zadovoljstva. Tvoja sadaka treba da bude samo kako bi sa tim stekao Allahu wa tabaraka wa ta'ala za zadovoljstvo. Tako zakat, tako hađ, tako post. I u tome ne smije da bude umješanosti ni malo. To jeste ne smiješ da tražiš niču drugu nagradu, ničije drugo zadovoljstvo osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa smo prošli put o tome govorili. I spomenut samo ukratko ono što smo spomenuli u tom poglavi. a to je da je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'la anhu, da je Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, Ala uhbirukum bima huwa ahwafu alaikum andi min al-Masihi Dajjal. Hoćete li da vas obavijestimo onome što se više za vas bojim nego što se boji Mesiha Dajjala? Vi znate da Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam obavijestio svoj umet odalasku Mesiha Dejjala. I da je rekao da se boji za ovaj umet Mesiha Dejjala. I da je spomenuo njegovu, njegovo iskušenje, njegovo fitnu. I da će tvrditi da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva da je gospodar. I da će Allah tabaraka wa ta'ala dati moć da ljude oživi kako bi bio iskušenje ljudima jer će tvrditi da je gospodar. Pa zato čovjek na svakom tešehudu moli Allaha tabareke wa ta'ala da ga sačuva od Mesiha Dajjala, kao što nas je poduču Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam. Pa će Allah tabareke wa ta'ala mu dati i druge stvari koje su, da kažemo, neprirodne za čovjeka. A to je da kiša pada kada on rekne da bude suša, da oživi mrtve i tako dalje. Uglavnom veliko iskušenje, velika smutnja. Jer će je gospodar i bit će iskušenje ljudima. Međutim, ovdje Allahov Resul sallallahu alaihi wasallam nam kaže hoćete li da vas obavijestim onome što se bojim više za vas nego što se bojim Mesiha Dajjala. Pa su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam rekli hoćemo Allahov poslanića. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao a širku l'hafi, skriveni širk. Skriveni širk. Znači što se misli pod skrivenim širkom? misli se pod širkom u namjerama. Jedan broj ulema kaže da se ovaj širk naziva skrivenim širkom zato što kada ti činiš određeno djelo, onaj koji te gleda ne zna zašto to činiš. A drugi broj ulema kaže da se zove skrivenim širkom zato što njegov, ni njegov sahibija ne osjeti znači kada je u gafletu radi čega određenu stvar čini. I zato je bitna stvar da čovjek preispituje uvijek svoj nijet. Jer ako sretne Allah tabaraka wa ta'ala sa dijelima koja nisu bila iskrena, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će ta dijela pretvoriti u prah i pepeo. Zato ne do Allah, ne do Allah da dođeš, da dođem, da dođemo pred Allah tabaraka wa ta'ala sa namazom, a da nam namaz bude odbačen, da ne bude prihvaćen. Da dođemo sa zekatom, da dođemo sa postom, da dođemo sa učenjem Kur'ana, a da sve to bude pretvoreno u prah i pepeo. I zato ulema kada je govorila o nijetu i stanju nijeta čovjeka, kaže da ako čovjek učini određeno dobro djelo, a u osnovi ima namjeru da stekne zadovoljstvo ljudi sa tim djelom. Znači, osnova njegove namjere je zadovoljstvo ljudi. Znači, to djelo je odbačeno po koncenzusu islamskih učenjaka. Ako u osnovi ima namjeru, samo zadovoljstvo ljudi. I kao što kaže Ibn Ređeb al-Hanbali, ovo skoro ne može da se desi kod mu'mina. Znači da učini djelo, a da u osnovi ima namjeru samo zadovoljstvo ljudi. I ovo djelo je po konsenzusu islamskih učenjaka odbačeno, neprihvatljivo. I čak jedan broj uleme, kao što je to bio Hafiz al-Hakami, je smatrao da je ovo velika vrsta širka. Da je ovo širkul akbar. Da čovjek učini određeno djelo, a da ima namjeru samo zadovoljstva ljudi. Drugo je stanje da čovjek učini određeno djelo. Međutim, da u tom djelu ima u osnovi namjeru i Allaha tabaraka wa ta'ala i Allahove zadovoljstvo, međutim isto tako i zadovoljstvo ljudi. Znači učiniš određeno djelo, a u osnovi imaš namjeru i Allahove zadovoljstvo i zadovoljstvo ljudi. Ova vrsta djela također kod selefa ne postoji razileženje da je ovo djelo odbačeno i da Allah tabaraka wa ta'ala ovo djelo ne prihvata. I sljedeća opcija jeste da čovjek u osnovi počne činiti djelo iskreno. Međutim, da mu u toku djela, dok čini to djelo, dođe šeitan ili nefs i kaže ovaj te gleda ili da te ljudi pohvale i tako dalje. Pa ako odstrani od sebe, odkloni od sebe te misli, znači to mu ne škodi djelu. Međutim, ako nastavi, pa se u dijelu koje je u osnovi Allaha radi, pomiješa da bude i rija'a, ovdje kod islamskih učenjaka postoji razilaženje da li se to dijelo prima ili ne prima. Neki kažu da koliko je, koliko je bilo iskrenosti se prima, a da se ostalo ne prima. Međutim, jedan broj kaže da se dijelo nikako ne prima. I zato ako čuje hadis, hadis kuci, gdje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam prenosi riječ Allaha tabarika wa ta'ala, hadis je kutsi, ono gdje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam prenosi riječi Allaha tabaraka wa ta'ala, ali koje nisu došle u Kur'an, nego koje je prenio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa tako Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, hadis od Ebu Hureyre u muslimu, ana agna shuraka ani shirk. Ana agna shuraka ani shirk. Ja nisam u potrebi, ja nisam u potrebi za saučesnicima, u širku. Allah tabaraka wa ta'ala nije u potrebi za njima. Pa kaže, فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ Ovo je dobro zapamte ovaj dio hadisa, Allah vam dao svako dobro. Pa kaže, ko učini dijelo u kojem meni nekoga pripiše, u kojem nekoga meni pripiše, kaže, ja ga ostavljam i njegov širk. ostavljam to djelo i radi koga je učinjeno. Pa Allah tabarak wa ta'ala ode pojasnio uzrok toga, a to je što je Allah tabarak wa ta'ala gani. Allah tabarak wa ta'ala nije u potrebi za ljudima, niti u potrebi i za čim. Međutim, ljudi su u potrebi za Allahom tabarak wa ta'ala. Od Allahovi tabarak wa ta'ala imena je al-gani. Onaj koji nije u potrebi za nečim. Onaj koji je bogat, moglo bi se prevesti. Međutim, ljudi su fukara, ljudi su potrebi. I zato izraz i mi koristimo fakir, fakir je onaj koji je potrebi. I zato Allah tabarak wa ta'ala kaže, ja ejuhan nasu entumul fukarau ila Allah. O ljudi, vi ste u potrebi za Allahom, vi ste fukare za Allahom. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah nije u potrebi ni za čim i Allah je hvala je dostojan. I Allah tabarak wa ta'ala je stvorio meleke, a nije u potrebi za melekima. Allah je stvorio kursi i arš, ni u potrebi ni za kursijem, ni za aršom. Allahu tabaraka wa ta'ala nije potreba naš ibadet. I zato je došlo u hadisu kutsiju da Allah tabaraka wa ta'ala kaže o ljudi kada biste svi bili kao najbogobojazni čovjek. Kada biste svi bili na srcu najbogobojaznijeg čovjeka, to ništa ne bi povećalo moju vlast i moju moć. I kada biste svi bili kao najgrišniji čovjek, kada biste svi bili na srcu najgrešnijeg čovjeka, to ništa ne bi umanjilo moju vlast, moju moć. Tako da Allahu tabarak wa ta'ala niko nije potreban. I Allahu tabarak wa ta'ala nije potrebno djelo koje je učinjeno radi nekoga drugog. I zato će na sudnjem danu uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala svakoga pustiti i ostaviti i prepustiti onome koga je obožavao ili koga je slijedio ili koga je volio kao što je došlo Adisu da će reći Allah tabarak wa ta'ala na sudnjem danu, zar nije pravedno od mene da svakoga pustim onome koga obožavu. To jeste neka od njega traži nagradu, neka od njega traži pomoć. A znate da tada niko neće imati ni vlast, ni pomoć osim Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa sljedeće poglavlje koje nam je naveo pisac je poglavlje koje je slično prethodnom. Međutim, postoji razlika a to je poglavlje mine širki radetul insani bi amelihi dunija. A to je da pisac kaže da je od širka da čovjek svojim dijelima želi dunjaluk. Da čovjek svojim dijelima želi dunjaluk. Šta je razlika između ovoga i prethodnog? Znači, na prvi pogled postoji bliskost, bliskost. Njeno postoji bliskost. Međutim, razlika je kada čovjek rija kod mu'mina, Rija nekada može da se desi, a nekada da se ne desi. Da se bori sa sobom. Po određenom dijelu dođe, bude rija, po određenom dijelu bude ihlasa i tako dalje. Međutim, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva znači, od ljudi koji svoja djela čine sak, samo kako bi došli do dunjalučke koristi i dunjalučke pozicije. I zato koliko je danas ljudi u ovom vremenu a pisac Allah mu se smilovo, kao da govori o našem vremenu. Koliko je oni koji svojim, da kažemo, vjerom, koji svojim dijelima, dobrim dijelima i svojom vjerom žele samo da dođu do dunjalučki koristi. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato ših Suleiman, ono ko šeha Muhammed ibn Abdul Wahab, znači komentator kitabu Tevhida, pisat Tejsiru al-Aziz al-Hamid, kaže Znači ona osoba koja sa svojim dijelima hoće dunjalu, on je aqal, on je pametni pod navodnicima. To jeste, da ne kažem, gluplji. Znači zato što svojim dijelima dolazi do dunjalučki koristi. Međutim, onaj koji čini prethodno da bi ga ljudi vidjeli ili čuli, on dolazi samo kako bi ga ljudi pohvalili. Međutim, ovaj ne. Ovaj čini dijela kako bi došao do određenih pozicija. I zato što je najgore, da kažem tako, od vrsta što što ulema spominje u komentaru ovoga hadisa jeste da čovjek svojim traženjem znanja, znači svojim traženjem znanja, znači traži ga samo kako bi došao do određene funkcije. Da Allah tabarak i ta'ala od toga sačuva. Da čovjek svojim traženjem znanja razmišlja, odnosno da traži kako da dođe do funkcije. Normalno znači da čovjek traži znanja Allaha tabarak i ta'ala radi, pa da on posle toga radi dođe obskrba i nafaka, nema zapreke. Međutim, da mu namjera E, od njegovog traženja znanja bude kako bi došlo do pozicije, do ovoga, do onoga, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva, znači došli su ajeti i hadisi i predaje koji, u tom, koji govore u tom kontekstu. Pa je ovdje pisao da mu sallaha Đelešanu smilu je spomenuo ajeti hadis. Spomenuo je ajeti sure Hudi gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Man kana yuridu l'hajata dunja wa zinataha nuvaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Onaj koji bude želio dunjaluk i njegove ukrase nuvaffi ilayhim a'malahum fiha. Mi ćemo im dati da uberu plodove toga da uberu plodove toga na dunjalku. Wa hum fiha la yubhasun. Ništa neće biti uskraćeno. Znači, ko bude želi određenim djelom dunjaluk, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će mu dat. Jer ko hoće dunjaluk, Allah mu dadne dunjaluk. Ako hoće ahiret, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mu dadne ahiret. I zato namjera sa čovjekovim činjenjem dijela Allah vam dao svako dobro, treba da bude Allah Allahom zadovoljstvo. I da Allah bude zadovoljan sa tobom i da budeš ostavnika džanneta. I ono što ulama spominje i što je spomenula, ovo je bitna stvar da zapamtite. A to je da čak čovjek, ako čini dobra djela, dobra djela, poslušajte, ako čini dobra djela, kako bi ga Allah Đalešanuhu na ku sačuvao od musibeta, to je također otraženja djela radi dunjaluka. Naprimjer, čovjek klanja ili posti kako bi mu Allah Đalešanuhu dao na faku, kako bi mu dao, ostavio ga na blagodatima, kako bi ovo, kako bi ovo. Znači ovo spominju također od vrsta gdje djela nisu radi Allaha tabaraka wa ta'ala. Čovjek treba da čini djela Allaha radi. A ako plo toga bude da te Allah šanu i na dunjaluku sačuva, to je druga stvar. To je plodova tog djela. Ili, na primjer, da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže ko hoće da mu Allah dadne obskrbu, neka čini tako i tako. Znači, radi, radiš Allaha radi, a to ti dolazi kao rezultat. Međutim, da činiš određeno djelo, kako bi ti Allah dao obskrbu, kako bi ti ovo, znači to je od vrsta gdje islamski učenjaci kažu da je od stvari koje nije radi Allaha tabaraka wa ta'ala i koje je zabranjeno. I da čovjek čineći takva djela, na ahiretu neće imati nikakvog udjela. Da čovjek na ahiretu neće imati nikakvog udjela. I zato ovdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže da ćemo im djela. Vahum fiha la yubhasuni, ništa neće biti uskraćeni. Ali onda kaže ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ali oni na akhiratu neće imati osim vatru. Da Allah tabarak ve ta'ala sačuva. I Allah tabarak wa ta'ala kada spominje vatru, spominje na nekim mjestima općenito. Na nekim mjestima to pojašnjava. Pa smo rekli da je od značenja, odnosno od načina kažnjavanja ljudi u džahannamu, Allah nas sačuva od njega, da će ljudi u džahannamu biti sa svi, da će biti u vatri sa svih strana i vatra iznad, i vatra ispod, i vatra s desne strane, i s lijeve strane, i odavde, i odavde, sa svake strane vatra, i odjeća, i odjeća od vatre, i postavlja od vatre, sve od vatre, da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Lejsa lahum fil ahirati illa nar, na ahiratu će imati samo vatru, wa habita ma sana'u fiha, wa batilu ma kanu ja'malun. I propašće ono što su oni činili, i najispravno, odnosno naće ništavnim, ono što su oni činili. To ste oni koji su činili radi dunjaluka. Pa makar to bila dobra djela. Pa makar to bila djela koja su manjštini dobra djela. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato od onoga što je Ulema spomenula, kada ovo me govorila, jeste da čovjek i svojim traženjem znanja, znači šariatskog znanja, fikha, hadisa, tefsira, ovoga, onoga, da želi da dođe do pozicije. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I ovo posebno, znači napominjem one koji traže znanje, oni koji hoće da krenu tim putem. Znači da je, njiho, da, da je zadača, znači da čovjek bude Allaha radi. Da je zadača da čovjek bude Allaha radi. Da čovjek bude prodana duša. Ali da bude prodana duša Allahu. Ne prodana duša ljudima. Nego da bude neko ko se prodao Allaha tabaraka wa ta'ala. Ko se prodao Allahu. I ko savjetuje Allaha radi. Ko govori Allaha radi. Ko upućuje savjete, upućuje Allaha radi ko uzdrži Allahovu riječ, uzdrži Allaha radi. Sve što čini, čini Allaha radi. Znači sebe zaboravlja i zapostavlja u svim tim stvarima. Bitno je da se Allahova tabaraka wa ta'ala riječ digne i da ona bude gornja. To je ono što se traže od svakog od nas od pojedinca, a pogotovo oni koji krenu putem traženja znanja, ili oni koji su na mimberima, oni koji su mihrabima, oni koji su mudarrisi, oni koji govore Allahu Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri, i tako dalje, i tako dalje. I molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od iskrenih. I zatim je pisac spomenuo hadis koji je u sahihu, to jeste sahihu imama Bukharije, od Abu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, ta'i se abdu dinar, ta'i se abdu dirham, ta'i se abdu l'hamisa, ta'i se abdu l'hamila. Kaže, propoje rob dinara i propoje rob dirhama. Znači ovo ta'i se znači propoje. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, prvo rob dinara, pa rob dirhama, pa, hasi, pa hasile, Hamise pa, uh, pa Hamise pa Hamile. Znači dinar je šta? Dinar je bio zlatnik u njihovo vrijeme. A dirhem je bio srebrnjak. A ova dva izraza, <clears throat> Hamila i Hamisa, to je bila vrsta odjeće i vrsta kadajfa, odnosno platna koju su ljudi koristili. Znači misle se dunjalučke stvari. Pa pogledajte kako ovdje Allahu Resul sallallahu alaihi wa sallam nazivate ljude robovima. Znači kao što čovjek biva roba Allahu tabaraka wa ta'ala, Znači ima ljudi koji su robovi dunjaluka, koji su robovi dinara, koji su robovi dirhama, koji su robovi funkcija, koji su robovi pozicija. Na Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Znači Allahu pos, Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam je nazvo robovima. Je nazvo robovima toga. Pa kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam in u'tija radija wa illam u'tija sahita. Ako mu se dadne, on je zadovoljan. Ako mu se ne dadne, znači ljuti se, nezadovoljan. Znači dobije dinar, zadovoljan je, presretan je. Nema dinara, znači nije, nema sreće. Znači ima funkcije, zadovoljan je. Nema funkcije, nema sreće, nema beričata pod navodnicima kod njega. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Pa onda kaže poslanika alaihi salatu wasalam, ta'isa wan takes. Propoje, biše, i, znači propoje i biće taki. Pa da broj ulemen kaže da li se ode misli Da li ovdje obavještenje ili je ovdje dova da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam proklinje ovakve ljude. Međutim, bilo kako bilo, jedno i drugo, kao što kaže jedan broj uleme, kao što kaže šijevu Neiman, hadis može da podrazumijeva jedno i drugo. Znači, da je proklinjanje i može da podrazumijeva da je obavještenje i da će se to uistinu desiti. I to smo svjedoci da su uistinu dešava. Znači, oni ljudi koji su robovi dinara, da ima ljudi koji su robovi dinara, koji su robovi dirhama, i koji u istinu propadaju. I onda kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa idha šika falan takaš. Znači bukvalan prevod ovoga bi bio i kada ga ubode trn ne može da ga izvadi. Kada ga trn ubode ne može da ga izvadi. Šta znači kada ga ubode trn ne može da ga izvadi? Znači nikako nije rahat. Ubode ga trn, ali ne može da ga izvadi. Znači ne može da se kreći. Znači poslanik alaihi salatu wa sallam obavještava i dovi za takvu osobu. Znači onaj koji je rob Dunjaluka, ostaje rob Dunjaluka. I na kraju niti je dobio Dunjaluk, niti je dobio Ahiret. Izgubio jedno, izgubio i drugo. Znači niti će mu taj njegov Dunjaluk koristiti, niti će mu ta njegova djela koristiti na Ahiretu, da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Ono što se uzima iz ovog hadisa, što dobro treba da zapamtite, znači opasnost od tog Dunjaluka. I da čovjek dobrim djelima traži, da čovjek dobrim djelima traži dunjaluk. Znači to od stvari koje su došle i vidite pokuđenost toga u Kur'anu i sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I taj čovjek je uistinu, isto kao neko kad ga ubode trn ne može da ga izvadi. Znači nikako ne može da bude rahat. Znači ima, niti ima dunjaluka, niti ima ahirata. Znači Allah žele šanu radi tog njegovog željenja dunjaluka. Uzme Uzmijem ugled od ljudi i nema ugleda kod ljudi. Koliko god on tio da bude ugledan kod ljudi, Allah žele šanu ga ponizi. Allah dželle šanu ponizi sve one koji hoće da trguju njegovom vjerom. Da Allah tabarak ve taala od toga sačuva. Znači, Salaf koliko je vodio računa o ovakvoj stvari i ovome, jedne prilike se prenosi da je došao jedan učenjak u prodavnicu da kupi odjeću. Da kupi odjeću sebi. I ovaj prodavac kada je vidio da je to učenjak, znači rekao mu je tebi zato što sta i taj dajem ti jeftinije. I dao mu za nekoliko dinara, dirhema jeftinije odjeću nego što odjeća jest. primjer, ono da je ovaj kapu, da kažem 150 maraka, on mu dao, znači, za 100 maraka ili 120 maraka. Pa drugi učenjak jedan od njegovih savremenika, kada je do, do njega došla ta vijest, da je kupio jeftinije i da mu je ovaj dao radi njegovog položaja kod ljudi, mu piše pismo. Kaže, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalat. Kaže, a zatim, kaže, došlo je do mene da si prodao svoj vijest došlo je do mene da si prodao svoju vjeru za nešto od dunjaluka. Znači, smatrali s uzimanjem nečega na osnovu svog, da kažemo, ugleda ili što si kod ljudi alim ili učenjak, od dunjaluka smatrali s to predavanjem vjere. Da Allah te barek ve ta'ala sačuva. Znači, ovaj je tijel da ga upozori. Ovaj nije to tražio. I čovjek ako mu da, dođe na faka, da je nije tražio, alhamdulillah došla. Međutim, da tražiš, to je ono što je musibet. I o čemu govore ovi, o čemu govore ovi tekstovi. I zato ono što se uzima, što opet se vraćam, što se uzima iz ovih tekstova, Allah vam dao svako dobro, jeste da čovjek može da bude rob dinara i dirhama. I da Allahov Rasul sallallahu alaihi wasallam nazvo takve osobe robovima dinara i dirhama, odnosno robovima dunjaluka. I onda Allahov poslanih sallallahu alaihi wasallam spominje primjer koji je suprotan toga. Znači spominje osobu koja je suprotna ovoj osobi. Pa kaže tu bali abdin. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam tuba, blago, robu. Ova izraz tuba postoje razilaženje što znači tuba. Jedan broj uleme kaže tuba, blago. Znači blago onome koji tako i tako učini. Isto kao što suprotno tome dolazi izraz vajlun, što znači teško. Međutim, dok jedan broj uleme tumači tuba, da je to drvo u džennetu. Da je to drvo u džennetu. Dok isto tako vajlun tumače da je to provalio u jahannamu. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Međutim, tuba, ispravni Allah najbolje zna da znači blago. Jedan broj leme kaže da može da podrazumijeva oba dva izraza. Znači da ima drvo u džennetu, a blago onome ko ima tako i tako drvo u džennetu. Pa kaže Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, tuba li abedin, pa blago robu. Ahidin bi inani farasihi, pa blago robu koji se drži za uzdu svoga konja. Fi se bili na Allahovom putu. To jeste radi džihada na Allahovom tabarak wa ta'ala putu. Znači, blago robu koji se drži za uzdu svoga konja. Znači, bori se na Allahovom tabarak wa ta'ala putu. I uvijek je spreman, znači, za džihad. Ovo je primjer kojeg navodi Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, da se čovjek drži za uzdu svog konja, znači, u svakom trenutku kada čuje, kada se pozove, on je spreman da ode. A to da, što je spreman da ode, znači da je spreman da dadne svoj život na Allahovom putu. A ono što je najveće, ono što je najveće u islamu i što je vrhunac islama, kao ga je nazvao Allahom Resulom sallallahu alaihi wa sallam, jeste džihad i borba na Allahovom tabaraki wa ta'ala putu. I zato ode Allahom Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže Tuba li abdin ahidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Blago onome koji se drži za uzdu svoga konja na Allahovom putu. To jeste u svakom trenutku je spreman da se žrtvuje na Allahovom putu. I onda poslanik sallallahu alaihi wasallam opisuje tu osobu kakva je ta osoba. Znači pogledajte poređenja hadisma Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam. Znači prethodni je bio rob dinara i dirhama. Znači rob položaja, rob ovoga. Međutim ovoga Allahov Rasul sallallahu alaihi wasallam opisuje i kaže Eša'atha ra'suhu mughbaratin qadamahu. Kaže kosa mu raščupana. A kaže noge mu prašnjive, prašljale. Znači, noge mu od prašine, a glava mu, kosa mu raščupana. To jest da nije da ne vodi računa o sebi, nego radi borbe na Allahovom putu i što nema vremena, radi hizmeta Allahove vjere, znači kosa mu je raščupana, a noge su mu pune prašine. I onda Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže in kana fil hirasa ti kana fil hirasa. Znači koliko je namjera tog čovjeka Allahom zadovoljstvo. Kaže ako mu se dadne da, da stražari, on stražari ako mu se dadne da stražari, on stražari. Zato što od borbe na Allahovom putu jeste stražarenje na Allahovom putu. Jeste stražarenje na Allahovom putu. I onaj koji stražari i čuva granice muslimana ili teritoriju muslimana, to je od najvećih ibadeta. I zato je došlo u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da dva oka neće docati džahannamska vatra. Oto ga je ajn, oto ga je oko koje stražari na Allahovom tabaraki wa ta'ala putu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "In kana fi saqati kana fi saq." Ako mu se kaže da bude na na čelu, on je na čelu. Ova izra saqa je čelo, znači jedince. Zato što su Arapi u svom načinu ratovanja, kad bi išli, kad bi ratovali, znači dijelili bi, dijelili bi se na pet grupa. Znači prvo bi bio, znači ona, oni koji su napred. Zatim bi bilo mejmene i mejsare, znači desno i lijevo krilo. Bilo bi kalb, bio bi sredina i bio bi znači ono što oni koji bi bili pozadi. Znači na takav način bi dijeli svoje jedinicu, znači da znate izraza radi. Pa kaže ako mu se dade da bude naprijed, on bude naprijed. Znači gdje god mu se dade, on je tu, zato što hoće Allah on djelala šanu zadovoljstvo. Znači ako mu se kaže stražari, on stražari Allaha radi pa ima nagradu. Ako mu se kaže bude naprijed i probijaj, on bude naprijed i probija. Znači ovdje Allah poslanik alaihi salatu wasalam govori osobi koja želi Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvo. Međutim, kakav je on kod ljudi, kakav je on kod ljudi, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam wa idhi sta'dhana lam yu'dhan lahu. وإن شفع وإن شفع وإن شفع لم يشفع وإن شفع لم يشفع ako zatraži izum da uđe, neće mu se dozvoliti. Ako zatraži za nekoga da se zagovara, neće mu se dozvoliti da zagovara. Zna neko što znači ovaj izraz, ovaj dio hadisa. Znači, ako se zatraži da uđe kod vladara, neće mu se dozvoliti. Zašto mu se neće dozvoliti? Zato što ga niko ne zna. Zato što ga ljudi ne znaju. Nema ugled kod ljudi. Ako se zatraži da se kod nekog zagovara, neće se dati da se zagovara. Zašto? Zato što ljudi za njega ne znaju. Čovjek ne poznat. Ne traži dunjaluk svojim dijelima. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva od suprotnog toga. I zato kad su jedne prilike došli na meru radijallahu ta'ala anhu, I rekli mu Omer, posle bitke, kaže, preselio je taj, preselio je taj, preselio je taj, znaš li toga, znaš li toga, znaš li toga? Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, kakve veze ima ako i Omer ne zna, ako i zna gospodar nebesa i zemlje? Kakve veze ima ako i Omer ne zna, ili ako i Omer zna, ako i zna gospodar nebesa i zemlje? Ako je Allah tabaraka wa ta'ala sebi odabro, znači da je Allah jalla šanu zna, zna njihovu iskrenost, zna njihov odnos prema njemu subhanahu wa ta'ala, pa je odabro da budu šehidi kod njega. Da budu šehidi koje će on uzit. Va jettahi za minkum šuhada. I da među vama, da od vas uzme i odabere šehide. I Allah tabaraki wa ta'ala, draga braćo, draga braćo, ljudi ne ginu koji su na Allahovom putu. Znači zato što, i pogine, zato što ga pogodi metak. Nego tako mi Allaha jednog jedinog. Allah jalla šanu uzimam one među njima radi njihove vjere i odabire ih. Oni koji krenu na Allahov put, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, one najbolje među njima odabere. I uzme i sebi. I odabere i sebi kako bi ih počastio. A nije to da ga je pogodio metak ili da mu se desilo ovo ili da mu se desilo. Nego Allah tabarak wa ta'ala uzeo sebi. I odabro ga sebi. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا I da od vas uzme šehide. I zato kakve veze ima što ga zna ovaj ili što ga zna ovaj kada ga zna uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, pa ga odabro sebi. I zato pogledajte riječ Omera, kakve je veze ima zna li Omer ili ne zna Omera koji zna gospodar Omera, a koji zna gospodar nebesa i zemlje. I zato pogledajte u ovom hadisu, Allah dao svako dobro, znači kako ima robova dunjaluka i dirhama, a koliko je danas ovi. I da Bog do ovo poglavlje, ovo kažem, i govorim općanito. I kažem zato što je kritika jedan od uslova i jedan dijelova napretka i popravka i islaha, prosperiteta. A to je da oni koji rade na polju Allahove vjere i na polju širenja Allahove vjere i na polju govora o Allahove vjere, znači treba ova poglavlja dobro da nauče i dobro da oni njima razumijevaju. Da dobro ove stvari razumijevaju. Da čovjek svojom vjerom, znači svojim pozivanjem, ne gleda da dođe do ovog ili do onog položaja niti da se mijenja kako se mijenja vrijeme, kako se mijenja mjesto, kako vjetrovi dolaze da se mijenja. Nego je na njemu da ostane postojan ko stijena. I da ga ne mijenja osim ubjeđenje. Ako te promijeni ubjeđenje i promijeni te znanje, znači to je jedna stvar. Međutim, ako te promijeni vrijeme, promijene te utjecaj, da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato koliko smo danas u potrebi za razmišljanjem o ovakvim stvarima da razmislimo ovim stvarima. A prije svega, znači svi mi, svi mi generalno, ali kažemo ovdje posebno, posebno, oni koji govore o Allahu i tabaraka wa ta'ala vjeru. I da ne ostave radi pozicije, radi ovoga, radi politike, radi ne znam čega, da ljude podučavaju tevhidu, niti da se udvoravaju Allahovim neprijateljima, onima koji, koji mrze Allahu tabaraka wa ta'ala din, onima koji su novotari, koji šire novotarije, i tako danje da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva, da, da pomažu tagutima i lovima, lonima proti svoje braće muslimana. Da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva i da nas učvrsti u, u njegovoj vjeri. I zato pogledajte kako Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam spominje roba dinara i spominje roba dirhama. Znači čovjek može da bude rob dunjaluka, rob dinara i rob dirhama. Da bude rob toga. Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam ga tako. I takav, znači neće dobiti ni dobro dunjaluka ni dobro ahireta takav neće dobiti ni dobro dunjaluke i dobro ahireta. Za nis, ja ne znam da li ste ovdje bili, kada je šeheh, Allah mu dao svako dobro spominju, šeheh Kureim, kada je bio jedne prilike u posjeti, znači od zadnje njegove posjete, kada je savjetovo sirijskog presjednika, kada mi je rekao da se poke Allahu tabaraki wa ta'ala, da proglasi šarijat, da vlada po šarijatu, pa kad je ovaj, jeli, kad je otišao, naredio svojima, kaže, nazovite šeha i recite mu da uzme od dunjaluka šta hoće da mu se daje, znači da uzme šta god zine. Pa kad je ovaj nazvo je rekao, razmiješ, uvaženi presenik, rekao da se uzme šta hoćeš, pa kaže, ja nisam otišao da ga posavjetujem, ne ovoga, ne radoga, meni ništa ne treba. Znači, ne, ne, ne trebam ništa od našeg dunjaluka. Znači, Allahov, znači onaj koje, koje ko Allaha tabaraka wa ta'ala radi, onaj ko savjetuje, savjetuje Allah radi, savjetuje mudro. Znači, mudrost i blagost ne isključuju da čovjek ostavi savjetovan. Zapamte, draga braćo, mudrost i blagost ne isključuje da ljudi ostave savjetovanje. Da nas Allah tabarak wa ta'ala učini od onih koji savjetuju Allah tabarak wa ta'ala rad. I onda pogledajte drugi primjer kako Allah poslanik alaihi salatu wa sallam navodi kako čovjek treba da bude spreman. A u džihada na Allahovom putu jeste i naređivanje na dobro i odračanje od zla i pozivanje ljudi, ljude u vjeri. Znači sve je to od borbe na Allahovom putu. Znači čovjek treba da bude spreman. Čovjek treba da uvijek bude spreman da poziva ljude u Allahovu vjeru da se drži za uzdu svog konja. I gdje god bude, on poziva Allahu tabarak wa ta'ala. Gdje god da se nađe, on poziva Allahu tabarak wa ta'ala. Znači nije bitno, znači kakav je njegov ugled kod ljudi. Ni ti tražiš ugled kod ljudi, ni da se da ovo, ni da se da ovo, ni da se da ono. Međutim, ako ti Allah djela šanu digne ugled, alhamdulillah. Jer ima Ahmed traži ugled, pa da se spominje sad do današnjeg dana, da se spominje ima Ahmed, Nije tražio, ali da ne je tražio, ne bi ga trojica halifa bićovala. Ili imam Ebu Hanife traži ugled, vallahi nije traži ugled, jer da je traži ugled, ne bi ga halifa bićovao. Ili imam Malik traži ugled, nije tako mi Allaha traži ugled, jer da, da ga je tražio, ne bi ga halifa bićovao. Znači, svi u nju su halife bićovali. Ne da su i, da im nisu dali da govore, nego su i halife bićovali. Ali Allah je lašanu je taj koji uzdiže i koji ispušta. Znači, nije, nije ni rizk, ni nafaka, ni obskrba, ni ugled, ni ponos, ni poniznost, ni u rukama ljudi, ne u rukama gospodara ljudi. I zato, svoje, zato onaj koji je na tevhidu, svoje srce veže samo za uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala, jednog jedinog. Sljedeće poglavlje koje je spomenuo pisac, a to je poglavlje koje je vezano za prethodno. Jer u prethodnom je bilo govora o iskrenosti. Međutim, ono što je sljedeće spomenuo pisac, o čemu će govoriti, jeste da dijela treba da budu u skladu sa šarijatom. I zato vjernik nakon iskrenosti. I zato vas, draga braće, napominjem, Allah vam dao svako dobro da vodimo računa o iskrenosti. Znači da uvijek čovjek vodi borbu sa svojim nijetom. Jer se prenosi od Selefa da su govorili ništa nisam imao teže od nijeta. Ništa nisam imao teže od nijeta. I zato da čovjek može, ovo, vraćam se na poglavlje koje smo, sam spominjao, na roba dunjaluka, roba dinara i dirhama, a to je da čovjek može preko dobrih dijela da traži ugled kod ljudi, dovoljan vam je dokaz koji zabilježi ima muslim, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da prvi sa kojima će se paliti džahannamska vatra jeste hafiz Kur'ana, jeste muđahid, jeste onaj koji dilivo. A potpalit će se vatra sa njima zato što sa svojim učenjem tražili dunjaluk, nisu tražili Allahovo zadovoljstvo. I svojim džihadom su tražili da se kaže da je hrabar, nisu tražili Allahovo zadovoljstvo. I onaj koji je dijelio, tražio da ga ljudi hvale i tražio je ugled, a nije tražio Allahovu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. I da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva, da budemo od onih koji, koji preko svojih dobrih dijela traže pozicije, traže funkcije, traže nešto od dobra dunjaluka. Sljedeća stvar jeste da naša dijela nakon iskrenosti, o kojoj moramo voditi računa, moraju da budu u skladu sa šarijatom i s onim što je propisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da budu u skladu sa sunnetom Allahu i Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, dešava se da ljudi ostavljaju sunnet Allahu i Rasula sallallahu alaihi wa sallam radi mišljenja drugih ljudi. Znači, bilo da se radilo zato što mu vladar kaže radi tako, ili što mu alim, znači koji slijepo slijedi, kaže uradi ovako ili uradi onako i tako dalje. I zato svak onaj do koga dođe tekst je radostojan od Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, on ne smije da ga ostavi. Znači svak onaj do koga dođe je radostojan tekst od Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, on ne smije da ga ostavi. I onaj koji ostavi tekst Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam nije mala stvar. Ovo napominjem i ovo i samim spominjam što je še ovo spomenuo u kitabu temhidu, puće da ovo od, od akide da ovo temhida, da ovo od menhađa. Međutim, danas postoji kod velikog broja ljudi, kod koje kakvih pokreta, pravaca, džamata, znači izraka razilaženje je milost, razilaženje uleme je milost, zatim ulema se razišla, mogu uzeti kako hoću i tako dalje. Ponekad to mogu biti riječi istine sa kojima se hoće na istine. Ono istina da je razilaženje rahmet, ko što je spomenuo jedan broj uleme. Međutim, ne svako razilaženje čima znači, znači mišljenja kod uleme gdje se 100% da kažemo su predstavili tekstu pa dozvolili stvari koje su direktno zabranjene u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Međutim, zato što, mu, što do njega nije došao hadis i zato je šeheh Islam ibn Taymiye napisao jedno svoje kratko djelo koje je prevedeno koje se zove Raf'ul Malam ana imatil a'lam. Znači u kojem je pojasnio razilaženje uleme E kako, kako je Ali mogao nešto da kaže zato što do njega nije došao hadis poslanika alihi salatu wasalam ili je do njega došao, međutim ne u vjerodostojnom obliku. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, danas, znači ljudi po tim razilaženjem, znači nisu prihvatili da je osnova hadis Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, nego da je osnova ono na čemu su ljudi, ili da ne kažem ono na čemu su njihove strasti. Pa kažu, hajde, da tražimo ima li kako mišljenje da to podržava. Ima li jedno mišljenje da to dozvoljava. Pa ljudi sigraju sa šarijatom da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Znači to je, da kažemo, igranje sa šariatom. I zato je ulema spomenula, znači ko što je spomenuo imam Šaukani i drugi, u dijelima usuli fiqha, a to je da onaj koji bude tražio ruhas, da tabba ruhas, ko bude tražio olakšice. I tako se igrao, ovaj alem rekao ovo, kaže, fakat te zandak. Znači takav čovjek može da izađe iz vjere. Zato što to počinje ličiti na igranje sa Allahom tabaraka wa ta'ala vjerom. Jer mi tvrdimo da nema bez, bezgriješne osobe poslije Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I svi naši imami, imam Ebu Hanife, imam Malik, imam Šafija, Ahmed, Abu Jusuf, Muhammed, sve su uč, učenjaci ahli sunnata al džamaata. Međutim, niko od njih nije tvrdio da je nepogrešiv. Imam Malik je gledao u kabur Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam i govorio, i svak, od sva čovjek se mišljenje uzima i odbaciva, osim od sahibu hadal kabur, osim od onoga koji ovome je kaburu. I zato suprostavljanje hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam nije mala stvar, kao što ljudi misle. Pa kaže had ima ovo, ili ovaj dozvoli, ovaj dozvoli. Da nas dođu ljudi i kažu, taj taj je dozvolio kamatu. Dobro, ako bi ti došao sutra na neko i rekao, taj taj je dozvolio zinalu, hoćeš otići da bludničiš? Taj taj je dozvolio ovo, hoćeš ti da to činiš? Allahov robi, ovo, je Allahova vjera, koja se gradi na Kur'anu, na sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam. I zato nas je ulema podučila tome, I zato uvijek, uvijek, ono što sam, što sam ja vidio, što sam naučio od svojih šehova, da su nas uvijek savjetovali da se vraćamo na djela stare uleme. Znači da su uvijek vraćamo na djela stare uleme. I zato sjećam se, šeh da mola poduži dug život, često sam znao šeh Kurejmu doć i reći, šeh, znaš za ovu knjigu? Napisao neko od savremnika. Kaže, vallaj, ne znam. Kaže, ja ti ne čitam te savremne knjige, ja čitam samo stare knjige što je napisala stara ulema tefsir ibn Kesira, ibn Hadjara, ibn Ređeba Handalija, Zamahšerija, ovo, znači to, razumiješ, da čitam. I to je ono što nas ulema savjetovali, i ših Abdul Qadir, rahmetullahi alihi, i drugi, da se vraćamo na djela stare uleme. Jer ne nas ljudi sve što govori. Danas ovaj kaže imamo ovako poimanje islama, imamo ovako poimanje islama, imamo ovako poimanje islama. Ne Allah te barak ta'ala sačuvao takvi od njihovi zabluda. I zato je pisac ovdje naslovio poglavlje men ata'al ulema wal umara. بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله كاجة بوغلا ويكو بوده بوكونا ودارما يولمي onome u njihovom zabranjivanju onoga što je Allah dozvolio ili dozvoljavanju onoga što je Allah zabranio. On ih je uzo za božanstva mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Pa kad ittehadahum arbaban min dunillah. Uzo je za božanstva mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Pa prvo što je naveo ovdje jeste naveo predaj od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, a znate ko je bio Ibn Abbas? Poznati ashab Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. mladi ashab koji je bio među najučenijim ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Abdullah ibn Abbas, jušiku an tenzila alaikum hijaratun minas sama. Kaže, bojim se da na vas napadnu kamenja sa nebesa. أقول kala Rasulullah, Ja kažem, kaže Allahu poslanik, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ja kažem, kaže Allahu poslanik, a vi kažete, kaže Abu Bakr i Umar. Allah se smilovao Ibn Abbasu. Znači ovo je bilo u njegovom vremenu. Pa pogledajte šta im kaže. Ja kažem Allahu poslanik, mi kažete, kaže Abu Bakr i Umar. Abu Bakr i Umar, prva dvojica halifa posle Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakr i Umar, poslanik alaihi salatu wa salam, naredio da islijedimo kaže iqtadu bil ladaini ba'di kaže povedite se za onom dvojicom poslije mene to jest Abu Bekrom i Omerom nagovijestio i naredio nam da i da međutim nikome ni Abu Bekru ni Omeru pa šta je tek onima koji dolaze poslije pa šta je tek sa onima koji žive u našem vremenu danas znači nikome ne smije da se dadne prednost nad riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zato kaže Ibn Abbas ova mesela jer tačnije da sad ode na ulazim u široko, je bilo razilaženje oko vrste obreda hađa. Vi znate da postoje tri na, načina obreda hađa. Postoje Qiran, Ifrad i Tametua. I posljednje što obavio poslanik, alaihi salatu wasalam, bio je Tametua. I to je posvjedoči Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anhu. I on je bio mišljen da se čini Tametua. Međutim, Abu Bakr i Umar su smatrali da čovjek može da čini Ifrad. To je vrsta obavljanja hađa, da li obavljaš posebno hađi umru ili obavljaš zajedno i tako dalje, da li skidaš i hrame i tako dalje, da vam sad to ne pojašnjavam. Znači, radi se o načinu obavljanja hađi. Međutim, sve tri načina su ispravna, po konsenzusu Leme. Međutim, Ibn Abbas je posvjedočio poslanika da je posljednji hađi obavio tako. Od je posljednje da je obavio, da obavio temetu. I ljudima je govorio da obavljaju temetu. Pa zdolazili ljudi govorili tako, kaže mu Bakr, tako čini Omer. Pa mi je govorio Abdullah ibn Abbas, nije da im je rekao, dobro, hajde, nego kaže juši kun tenzila alejkum hijaratu min as-sama kaže bojim se da na vas napadne kamenje sa nebesa to jest da vas ne stigne Allahova kazna radi odbijanja teksta Allahovog rasula sallallahu alejhi ve sellem aqulu qala rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar ja kažem kaže Allahov poslanik a vi kažete kaže Abu Bakr i Umar a vi kažete kaže Abu Bakr i Umar znači ovo je Abu Bakr i Umar a ne neko drugi. I zato današnji veliki broj pokreta, džamata, nekakvi islamski pokreta, džamata, koji kažu to je tako, međutim uprava džamata odredila tako. Ili vodstvo džamata odredilo tako. Ovo odredilo tako. Da Allah te varak ve ta'ala sačuva toga. Kakvi džamati, kakvi pokreti. Znači, zar može nešto da bude? Zar može musliman da ima vođu? Osim Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Znači nije dozvoljeno islamskom vladaru, halifi, sultanu. Nije mu se dozvoljeno pokoriti onome što, ako ti naredi ono što Allah zabranio. A kamo li nekome drugom ispod toga? Kamo li nekome koji okupi ljude i priča na kakve hikaje i čaje, okuplja je koga, ovaj islamski pokret, ona islamski pokret i tako dalje. Tako mi Allah ima takvi islamski pokret, a nek se naziva islamski pokreta, koji kvare više nego što popravljaju. Koji kvare više nego što popravljaju. I dovoljno nam je što se pripisujemo Allahom Resulu sallallahu alaihi wa sallam i ahli sunnatu al džamaatu i mimo toga nam nikakvi pokreti ni džamaati ni ne trebaju. Da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato pogledajte, kaže Ibn Abbas, ponavljam vam ovo da zapamtite. Kaže Ibn Abbas, juši koje tenzila alaikum hijjaratu mine sama. Ljudi, ovo je akida. Bojim se da ne padne na vas kamenje sa, sa nebesa. Ja kažem, kaže Allahu poslanik, a ti kažeš, kaže Abu Bakr i Omer. Ja kažem, kaže Allahov poslanik, a ti kažeš, kaže Abu Bakr i Omer. A da ne kažem današnji, današnji novotar, kaže, ovaj napisao ovo, ovaj napisao ovo, znači imaju ne znaju arapski jezik, imaju ne znaju ovo, imaju valla nisu pročitali Buharije, imaju valla im ne ovo, da Allah te varak wa ta'ala sačuva. Uzijeli su strast, strasti za osnovu i onda traže da li ima nešto, neki tekst koji će podržati njegovo mišljenje, da Allah te varak wa ta'ala od toga sačuva. Poslije toga je naveo riječ imama Ahmeda. Imam Ahmed kaže, a ovdje ših je samo, da kažemo, ograničio, odnosno samo je spomenuo riječ imama Ahmeda. A to je gdje imam Ahmed ibn Hanbal kaže, ađibtu li qavmin, arafu li isnada wa sihatahu, jedhabuna ila ra'i Sufjan. Imam Ahmed ibn Hanbal kaže, imam jedan od četvorice imama kaže, čudim se ljudima koji spoznaju sened, to jeste sened hadisa, i njegovu vjerodostojnost, a idu u mišljenju Sufjana. Sufjane Thauri, Sufjane Thauri je bio jedan od poznatih imama, faqiha, mučtehida, imao svoje mišljenje, imao svoj mezheb. Međutim, nisu se ta mišljenja zabilježila i da, su, da imao svoje učenike koji su proširila njegovo mišljenje i njegov mezheb, kao što to imao imam Ebu Hanife, pa imao Ebu Jusfa i Muhammeda, ili kao što imao, imao imam Šafija, kao što imao Malik, kao što imao imam Ahmed i tako dalje tako da njegovog mezheba je da kažemo nestalo. Međutim, ostalo su njegova mišljenja da se spominju. I zato kaže Imam Ahmed, čudim se ljudima koji znaju za hadis i vjerodostojnost tog hadisa. Međutim, pored svega toga idu, pored svega toga idu mišljenju imama Sufjana. I onda Imam Ahmed proučio ajet. A kad, imam, kad kažem Imam Ahmed proučio ajet, neko od Selefa protuma, protumačio ajet. I zato pogledajte razumijevanje Selefa. Pa onda proučio ajet iz sure Nur gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم neka se dobro pripaze ovo je prijetnje od Allaha tabaraka wa ta'ala neka se dobro pripaze oni koji su oni koji se suprostave njegovoj odredbi to jest odredbi poslanika sallallahu alaihi wa sallam da i ne zadesi kakvo iskušenje ili da i ne zadesi bolna patnja da je ne zadesi kakvo iskušenje, fitna, ili da je ne zadesi bolna patnja. Pa nakon što je citirao ovaj ajat, Imam Ahmed je rekao, etadruna mal fitna. Znaš li, etadri mal fitna, znaš li šta je fitna? Šta je iskušenje? Pa Imam Ahmed je rekao, el fitna tu širk. Fitna je, kaže, širk. Ono iskušenje koje se spominje u ovom ajetu, kaže, to je širk. Kaže, la'allahu idha radda ba'da hadithihi, ba'da qavlihi, an yaqa fi qalbihi še'un min az fa yahlik. kaže to je širk. Kaže tako što će možda odbiti nešto od hadisa ili govora poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa će u njegovom srcu biti zablude zajga. Pa će, kaže, tako propasti. Pa ulaman kaže u njegovom srcu da bude zablude, to jeste u njegovom srcu može da se desi nakon odbijanja hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam ili novotarija, ili nifak, ili širk, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Znači odbijanje hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije mala stvar. Allah vam dao svako dobro. Odbijanje hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije mala stvar. I ovo slično se prenosi od sveća četvorice imama. I zato se prenosi isto tako od imama Ebu Hanife da je govorio i da sahha al hadithu fa huwa medhabi. Kada vam dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezheb. Kada vam dođe vjerodostojan hadis, to je moj mezheb. Imam Malik je govorio od svakog se uzima i odbacuje, osim od onoga koji je ovom kaboru. Pa isto tako se pranosi od imama Šafija da je govorio, kada dođe vjerodostojen hadis, to je moj mezheb. Od svakog od četvorice imama se to prenosi. Samo što u njihovom vremenu do neki od njih je došao hadis, do neki nije došao. Do neki je došao vjerodostojnoj formi, do nekog nije došao vjerodostojnoj formi. Međutim, namjera je, Allah vam dao svako dobro, da nije dozvoljeno dati prednost nekome, mišljenju nekome, nad mišljenjem Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jer ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam podrazumijeva šta? Podrazumijeva da prihvatimo ono sa čim je došao Allahov Rasul sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je, draga vreća od akide, od vjerovanja. I ovo ni u kom slučaju ne, ne znači poništavanje mezheba, kao što neki hoće da kažu. Znači danas ako neko govori o, o hadisu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kaže ti brišeš mezhebe. Niko ne briše mezhebe. Znači mezhebi su priznati i prihvaćeni. I hanefijski, i šafijski, i mali, i malikijski, i handelijski. Svi su to mezhebi. Međutim, prva stvar, da li mnogi stvari koje se čine od, kod nas ovde, da li su to od hanefijskog mezheba? Pitanje muzike, pitanje kaburova, pitanje stvari širka, pitanje ovoga, pitanje. Mnogi stvari za koji se ljudi danas obtužuju da su vehabije ili selefije, su od hanefijskog mezheba. Druga stvar, koliko je učenjaka kroz istoriju islama ostavili određene stvari hanefijskog mezeba radi hadisa. A i dalje su ostavili da se nabraju da bivaju od, uč od učenjaka hanefijskog mezeba. Imam Ebu Jusuf i Muhammed koji su bili najbliži imamu Ebu Hanifi. U dvije trećine mezeba su se, su se razlikovali od imama Ebu Hanifa. Međutim, i dalje su ostali da se smatraju njegovim učenicima i da se njihovo mišljenje smatra, znači mišljenje hanefijskog mezeba, znači ne znači. Ne, I zato tekstovi Tekstovi su, draga braćo, ti koji se veličaju. I zato ono što je došlo u govoru Leme, što je došlo u govoru Selefa, da al-ilm al-nafi, kao što je spomenuo Ibn Rajab al-Hanbali u svom dijelu, fadlu ilmi Selef ala ilmi al-Khalef, vrijedno znanje Selefa nad znanjem Khalefa, jeste, jeste, znači što je korisno znanje, ono znanje koje je vezano za tekstove i razumijevanje tekstova. Znači tekstove Kur'ana i Sunneta, I naravno govora Selefa. To je korisno znanje. Mimo toga, Kao što je rekao imam Šafija, znanje je, kala haddesana, ahberana, znanje je rekao, obavijestio nas, pričao nam. To jeste rekao Allah, obavijestio nas ili pričao nam ravija. Wama siwa dhaka waswasu shayatin. A sve mimo toga su vesvese od šeitana. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I, i ovo poglavlje posle toga i nakon ovoga, ovo poglavlje je završio. Pisa spomenu, eh, je spomenuo predaju i sa njom ćemo završiti od Ad ibn Hatima. Ad ibn Hatim je bio kršćanin, ashab koji je bio kršćanin prihvatio islam. Kaže da je čuo poslanika sallallahu alaihi wa sallam da uči ajet, ovaj ajet iz sure Tauba. Gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala upisuje kršćane i židove, pa kaže ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su svoje monahe i svoje svečenike uzeli za božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Riječ arbab je množina od riječ rab, gospodar, vladar. Pa kaže, uzeli su i za gospodare. Isto kao što je Allah rab, Allah tabaraka wa ta'ala kaže, oni su i ovdje uzeli za rabove, za gospodare. Koga? Kršćane? Kršćani koga? Monaha i svečanike. A Ad ibn Hatim, s obzirom da je bio kršćanin pa da je prihvatio islam, nije razumio ovaj ajet. Iz ovoga se izlači, poru, znači ono što se izlači iz ovoga jeste da čovjek ako nešto nijesno to upita. Pa je došao Allahom poslaniku alihi salatu wasalam i rekao, Allahov poslaniće, Znači, lesna na'buduhum. Mi ih nismo bili obožavali. Mi ih nismo bili šta? Obožavali. Pa kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Alejse juharrimuna ma ahallallah, fatuharrimunahu. Zar oni nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste onda vi to zabranjivali. وَيُحِلُّونَ ma حَرَّمَ Allah, فَتُحِلُّونَ I dozvoljavali su ono što je Allah zabranio, pa ste i vi to dozvoljavali. Znači svećenici su šta? Zabranjivali što Allah dozvolio, pa se vi poveli za njima i obrnuti. Zar niste vi to činili? Pa kaže Adi ibn Hatim, jesmo. Bala ja Rasul Allah. Tako smo činili. I tako je, draga braću, iskrivljena, tako iskrivljena vjera Isa alaihi salam. Znači što su došli ti kršćani, što su došli ti monasi, što su došli ti znači, njihovi ruhban i što su tako promijenili vjeru dok nisu počeli da mijenjaju znači stvari vjerovanja pa je bilo jednoća, pa je bilo dvojstvo, pa dok nije došlo do trojstva i tako dalje. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala je podario ovom ummetu one skupinu koja će uvijek biti na istini. Pa rekao da kako, tako smo činili. Pa kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ Kaže Allahu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ Kaže, to je njihovo obožavanje. To je njihovo obožavanje. Znači, to je vrsta obožavanja. I tako ste obožavali Zato što se smatrali haramom ono što su oni oharamili, a što Allah ohalali i suprotno. Pa Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, fe tilke ibadatuhum. Pa kaže, pisa za bilježe ga Ahmed i Tirmizi. Međutim, misle da hadis nije u musnadu imama Ahmeda, da je od greške pisa, nego je hadis za bilježe ga Tirmizi i drugi. I šehe Hulislav ibn Taymiye kaže da je hadis Hasan. Međutim, svi mu fesiri kada govore i spominju komentar ovoga ajeta, znači spominju, spominju ovo značenje. Naravno, ovaj hadis, znači moramo ga, da kažem, protumačiti. Zato što jedna grupa ljudi, znači upadaju u ovo i pod, da kažem, ovim iskazom ili ovim imenom ili ovim plaštom, da kažemo, tekfire ljude. Jer da kažemo, dolazi do šubhe tekfira i šubhe haridžija. A to je, draga braćo, ako neko učini ono što je Allah Đelešanu zabranio, znači ako neko, na primjer, učini blud od sebe, mujo, učinio blud. Jer mu je sa tim postao nevjernik. Ha? Nije. Nije. Znači ako počini blud, on to nije, nije znači postao nevjernik. Mu je učinio blud. Dobro. Došao Huso i rekao mu mu je učinio blud. Pa mu je učinio blud. Jer mu je postao nevjernik? Ha? Nije. Nije. Znači mu je ako počini blud od sebe. Jel zato što mu neko drugi kaže, jel postaje sa tim nevjernik? Nije. Međutim, ako dođe huso i kaže mu i mujo, počini blud, to ti je dozvoljeno. To ti je dozvoljeno. Ili mu kaže, to ti je obaveza. Znači, obaveza pogotovo postaje nevjernik. Međutim, ako kaže, počini blud, to ti je dozvoljeno. Postaje li sa tim nevjernik? Sa tim postaje nevjernik. Što znači da nije činjenje svakog, znači slijedjenje uleme i vladara u zabranjenim stvarima, da nije svako slijedjenje kufr i ono što izvodi izvjeri. Nego povođenje za njima može da bude na više vrsta, na više načina. Od toga je da i slijediš i svoje slabosti. Da ti dođe vladar i onaj koji zna tebe kaže učini to. I ti učiniš taj haram. Znaš da je to haram. Bilo kamata, bilo ovo, bilo ovo i ti to učiniš. Znači to nije ono što izvodi za Allahove tabarak u ta'ala vjere. Po konsenzusu islamskih učenjaka. Međutim, ako ti dođe i kaže ti učini to i ti promijeniš svoje ubjeđenje, pa smatraš da je to dozvoljeno ili smatraš da je to obaveza, onda sad tim izlaziš iz, iz Allahove vjere. I zato, znači... أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح